globos giran bajo el sol. Y en el tercero, según subes, vivo yo. Nueve nombres tienes que aprender, pues el sistema planetario hay que saber. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción. Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano. Plutón, Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ton, ton, ton, Plutón, ton, ton, ton, Plutón, ton, ton, ton. Venus tiene alma de mujer, Saturno tiene anillos 1, 2 y 3, Mercurio vive muy cerca del Sol, Neptuno juega al baloncesto con Plutón, y si te es difícil entender, tarda a tothom. Esteu escoltant Ràdio Primavera en el dial de 8.5 de FM. Avui, avui s'obren a la classe de la Sagrantana Crisi de P5. Bé, esteu vosaltres, el Marc, l'Eric, la, la, la Inara i jo soc Marina. Hola a tots i totes. Aquesta tarda anem a parlar del nostre projecte. Sabeu que no estem treballant? Estem treballant els planetes. Vam votar alguns temes com París, Amèrica i Xina. Els planetes i els ordinadors. Hem descobert que amb el Big Bang se van formar els planetes les galàxies i els estels. Un mer pas d'una galàxia que es diu Via Làctea. A la nostra galàxia hi ha vuit planetes i un al Sol que formen el sistema solar. A nou planetes. Fa uns anys que hi havia nou planetes, però els científics han decidit treure'l perquè era molt petit Plutó. I si te difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mañana. Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ton, ton, ton, Plutón, ton, Plutón, racó en comptes, en fotos, l'internet a la planeta Terra ha fet l'arba. Ja sabem escriure en, el nostre projecte Aneta Lliga. En nom del planeta. Quin planeta està prop del Sol? Quin té ell com Saturn, Ureina? Tari Bubó ja va venir a l'escola per veure'l. Les Al nivel las estrellas ya es planeta También saben que el Sol es la estrella más gran que ya queda que esperan calor y lluvia que son más necesarios para nosotros Pero las plantas y los animales Esperan que su gracia agrada a todos Si vos de escolta Radio Primavera! No es el rey del gas en cambio Marte brilla mucho por su arte. Tierra es el planeta más azul. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción. Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno Make my diamonds